الشيطان الرجيم بسم الله يقول وإذ قال مصدقا مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد فلما كَذِبًا هو الذي آمنوا لكم وأخرى Yeah. قال عيسى Pa A jednom sam proučio ovo i Allah Đelešanu je dao takvu spoznaju sure da sam u njoj ukratko vidio cijelu uputu za, za islamski projekat. Od početka do kraja kao ova sura govori muminima kako da startuju i kako da dođu do pobjede. Prvo da govorim uzvišeni ovdje na početku i Halila ima pisano Da je jednostavno slava. Ako hoćeš doći do slavije na dunjalku ili na hiretu, moraš da triumfuješ vjerom. Da kod sebe do vjera izgradiš vjeru i bude triumf kod tebe. da vjera odnese pobjedu kod tebe i da onda tu pobjedu, tu vjeru proneseš svugdje i pobjedi svugdje. Ako ništa ne to bude nijetir i cilj tvoga rada, ako dođeš od Mešika do Magreba, dobro, ako ne dođeš, jer sele došlo do Magreba, najbolje generacije, nego da opet su mogle. Jer počinje se riječ slava. I nema slave ugleda, veličine izeta. Nama, pojedinačno kada je čovjek je velak, velak je kad je velak u Allahovim očima. A to je kad je pokor Allah i veliča Allah i kad se ponizi Allah subhanahu wa ta'ala. Ali nije cilj samo to, jer vjera, Islam, kako je individualna, tako je i planetarna, i zajednička, i državotvorna. I nije dovoljno samo reći ja sam se usmjerio, ja sam se pokorio, ja se pridržavam vjeri, nego treba pokoriti vjeri, što kažu da bude, da bude Allahova vjera, Allahov zakon na Allahovoj zemlji, među i robovima. Kao da otvara ovaj ajet, kad govorimo o ovom ajet, e, sura može govoriti neko drugi, ko razmišlja o čem drugom, može naći u njoj neke druge smjernice i sfere. Ali kad govorim o ovom, nalazim je cijelu. Počinje od toga. Bogu od Azizu Hakim spominje Izzet, a kada je Izzet? Izzet je kada si gorni, kada si jači, kada si pobjednik. I Hakim, a hikmet je staviti svaku stvar na njenom mjesto. A samo je Allah onaj koji to umije. I ljudi često pokušaju pa eksperimentišu, pa urede na ovakav ili onakav način u sistemu svoj život ili postavi takav kakav zakon, onda vide da ih on košta. Pa ga mijenje. Ali uvijek, kao što ste vidjeli u ovoj krizi ekonomskoj, papa traži da se uvede širijanski zakon. Jer i pregaziše kamate, oni se pokorili kao predstavnici i, i vodiči kršćanstva Pokorile se kamati, nema ništa protiv nije kao što nema ništa protiv golotinje, osim što su ono malo sestrica ostavili u, samostanima da, da su pokrivene, ono ostalo, nek živi kako je Dok Islam kaže ne, pokoravaju se, vjenčavaju vani, po zapadu vjenčavaju spolnike, Islam kaže ne. Islam je jedini taj koji odolijeva i onda počinje uzvišeni da nas usmjerava kako da startujemo mi kao valjane jedinke. Da nas ljudi takve prepoznaju i za nas se vezuju. Kada? Kad nam budu pratila djela riječi. Zato počinje ja i hledinama limete kulu ne pravo O vjernici, zašto govorite što ne radite? Izličito nam nalaže na početku slavi i uzdizanja sebe uzdizanjem Allahove vjeri da budemo od riječi. Da gledamo šta govorimo i da to bude istina i i da bude iskreno, da stojimo iza toga i da tako i djelujemo i radimo. Problem danas, danas nas muslimana jest upravo što ako šta kažemo fino ne radimo tako. A često, nažalost, mnogi muslimani i ne govore fino. Kad govore batel, ili prešućuju istinu, ili ne znaju istinu. Kod njih sami se pomutila istina i neistina. Pa onda dopunjuje uzvišeni suprotno. Ako ne prati riječi tijela, onda Allah kaže kebura maktan inda Allahi takulu Kod Allaha je jako omraženo, prezreno, osuđeno, neprihvatljivo da govorite što ne radite. Zato su i oni koji su u takvom stanju kod Allaha obraženi. Zatim, nakon iskrenosti svakog nas u svom govoru i namjerama, govori nam kako da se uvezujemo. Inna Allahe Prvo kemura maktan. Mnogo mrzi one koji govori što ne radi. Ako što i kažemo na prvom ispitu, padnemo. Ako što fino kažemo, prvo iskušenje nam kaže da smo bili neiskreni. Pogledajte, nakon par godina svugdje pro, probe koje godimo, Došla stranka ta i ta, pošteni ljudi, malo, malo, izmijenilo se. Započela borba, na mnogim mjestima ljudi posustali. Kaže inna Allah yuhibbu alladine yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun A kakve voli Allah? Ovaj drugi ajet ide dalje od Ne samo iskrene riječi riječi podudarne sa djelima, djela u skladu sa riječima, nego traži Allah od nas kad se da ti jedinka, ti jedinka, ti jedinka, ti Ne budite jedinke razbacane, razbijene, budite jedan saf. Ono što nama treba sada jeste da budemo pod jednom zastavom, pod jednim bajrakom. Tahte rajati vahide. rajati la ilaha illallah. da budemo u jednom sobu i da imamo jedno vodstvo. Bez tog nema sapa. Čemu taj sap služi? Zavisi od raje, od raje, bar ja kog je digu. raka kog je digu. Gdje će otići zavisno kako će ga odvesti oni kojima je predao kormilu. I šta će uraditi zavisno da li će trudove svoje usmjeriti na ciljeve ili će se između sebe zavaditi, što znači dvoje. Znači trošenje energije na sebe, da pobijaju sami sebe, ili da kažu ne možemo, nismo jedinstveni i ostanu bez duha, kad kaže uzvišeni. u tenazeru Jer tenazu, podijeljeno sapa, je neslaganje, automatski vodi do pešala neuspjeha. Šta će biti? Ili će biti žestoki pa nastaviti, ali trp, između sebe. Biće trudova, ali su Jer samo jedna skupina poništava drugu. Što je na štetu nju. Ili neće toga boje se da jedna druga prolijevaju krv, nego ne mogu više dalje jer nemaju safa ili nemaju cilja ili nemaju su obezglavljene, nemaju vodstva i onda dožive fešan. Vrate se ponovo u rastrojene jedinke. Onda uzvišeni prelazi ovdje i spominje nam dva naroda i dva poslanika. Musa i Isa. Musa Salama koji je od faraona do svog naroda pretrpio velika iskušenja. I jedan veći znatniji šerijat prije šerijata Muhammeda sallallahu alaihi I spominje se ovdje razvijet njegova naroda njemu. Iako su znali, pa im kaže, zašto kad znate da sam ja Allah Zašto me uznemiravate, kaže za svome narodu? Pa su zbog toga, kaže, skrenuli, Allah je njihova srca. za Allah, kuluba. Kad su htjeli tako, nisu htjeli da slijede Musa, nego mu se suprostavili, Allah Đelešanu je pustio neka idu u tom smjeru. I Allah i nije uputio, in Allah Allah Jer se time ugriješili, a Allah grešnike ne upućuje na pravi put. Zatim govori o Isa a.s. A Isa a.s. je jedan od poslanika koji, koji je najavio Muhammeda sallallahu sallam i to se ovdje kaže i koji je od svoga naroda kada bi bilo šta su htjeli doživio ubijstvo, ali ga je Allah spasio i uzdigao. Sa Musa a.s. se razišli, a ovi došli do toga, Isa a.s. narod, došli do toga da ga ubiju i to ne mučki i nekako, nego baš javno da ga razapnu na krstu. Poslije njih dolazimo mi. I Allah Đelešanu spominje da nevjernici u osnovi, nemuslimani u osnovi, njihovi centri koji vode te narode, ta društva, žele da utrnu Allahovo svjetlo. Svime, svime, pa i najubitačnijim oružjem. Ali Allah ovdje izrazito spominje usta njihova odnosno propagandu njihovu šta govore i pišu protiv Islama, jer odatle tu je početak i tu je korijen. Ali isto tako to je, odatle se vatrna sklapsava i odatle proističu drugi trudovi, pa do sami na kraju ratova protiv Islama. Ali Allah subhanahu wa ta'ala nam garantuje da će on upotpuniti svjetlo svoje, vjeru svoju i pomoć svoje vlije, makar to mrzili nevjernici. Jedan od problema je što oni koji hoće da rade za islam, često odustaju kada vide spletke i počnu da sebe korikuju, prigovara nam ona i ona strana. A te strane su mahom nevjerničke. Pa kao da čekaju neko vrijeme kada će im dozvoliti ti koji im se odupiru. Pišu protiv nas. Prijete nam. Treba sada stati kao da će doći vrijeme kad će oni da svoju saglasnost i kaže, e, e, muslimani, vi ste nešto htjeli, hajte sada, mi nemamo ništa protiv. Ne, oni će uvijek imati protiv, ali treba i ići uz nos. Jer će Allah Đelešanu pomoći s njihovom odupiranju. Zatim spominje da je on uputio poslanika, poslao poslanika s uputom i sa istinskom vjerom, da je uzdigne iznad svih vjera. Makar to bilo krivo pripadnicima drugih vjera mušnika. Jer mušnici su oni koji imaju vjere i vjeruju u druge bogove. A keakari su oni koji ne vjeruju. I onda zadnji dio suri govori nam direktno kakav je to put pobjede. Pobjede, rekli smo na početku u prvom ajetu i jahiretski. Jer kaže Ja i oheladina amanu haladulukum ala tiđaratin tuđiku Kaže tiđare, zato što ljudi vole tiđaru. Pa hoćete li koja je vrlo korisna? Spasit će vas min adabin ali. Adab prvenstveno ahiretski, jer on je za mumina veći posprek. Ali istovremeno i dunjalučki azab jer često ljudi dožive kao kad su došli kršćani u, kuc i ljude masakrirali da je krv tekla do koljena. To je azab. Eli, boli. A može biti i azab nefsi. Pogotovo danas. Kada svak zna šta se u svijetu dešava. I ti vidiš šta se dešava tvojoj braći u Gazi, na primjer. Kako djeca ginu na, na svijeta. Ti ne gineš, iz tebe krv ne teče. Tvoja kuća je ostala uspravna, ali ti doživljavaš unutarnji azab. Zašto se taj azab dešava? Zato što ne trgujemo sa Allahom subhanahu wa pa kaže, vjerujte u Allaha i njegovog poslanika i borite se na njegovom putu i medcima i životima. E ovo da radi umet, doživio bi slavu i otišao bi Allahu Đelešanu da vječno uživa i bude nagrađen. A isto tako zalažući se i mecima i životima kao muminu Allaha i poslanika kada bi se prihvatio ove trgovine i borio na Allahovom putu, ne bi doživljavali ni muslimane tragedije, niti bi ti doživljavao duševnu patnju dok vidiš šta se tvojoj braći dešava od ljudi koji je manji broj, od zemlje koje je manji broj nego bilo koje zemlje muslimanske. A zemlje muslimanske neće udruženo da brane muslimane. Zašto? Zato što nema sapa koji ih objedinje. I zato što ono govori na svojim hutbama. I što im Kur'an, a nema zemlje gdje nema i zato Kur'an, slušaju je stavu, Ajeti naređuju jedno i mi ih kazijemo, ali to ne prati djelu. To vam je bolje kada biste vi znali Zamislite kako je bilo ashabima izaći iz Medine. Danas mi kad putujemo brzi auto koji ima klima uređaje teško je iz Medine i Mekke stići do Basri. Oni su prelazili pješke ili na konjima ili na temama. I kad pređeš i prevališ taj put, umjesto da odmaraš, jedan mjesec čekate deset puta i više brojni neprijatelji. Tek startaš u pravu luku i pravi probleme, pravi teret. Oni su ga preuzeli. Kad bi to uporedio sa sjedenjem u Medini, znaš šta je bolje? Sjediti u Medini. Ali da se sjedili u Medini, došao bi neprijatelj iskorijenio u Medini, kao što sad nas iskorjenjava u naših zavičaja. Zato kaže to vam je bolje da vi znate. I šta je bilo bolje ashabima? stići do Egipta, stići do Šama, uzeti Jemen, uzeti Irak ili čekati u Mekim Medini Tajfu. To možemo da pogledamo znači, kroz istorijsku sliku značenje ovog ajta. Pa sad pojašnjava to ahiretsko dobro koje ostvarujemo tom razmjerom sa Allahom trgovinom. jako u Firleku, prosit je, šehidu se oprašta čim prvaka, pani. I uvesu vas u džennete, spod koje će rijeke teći. I u lijepe nastavljaju sakim tajivak i džennati ad, koji je Allah će u svojom rukom stvorio. Velika pauzor alim, to je velika pobjeda. A da je i dunjalučka i ahiretska, kaze na sljedeći ajet, i drugo koje vi volite i priželjkujete pobjedu od Allaha. Nasru min Allaha. Pomoć od Allaha. Wa fethun karim. I blisku pobjedu. Obeširil mu'minin. Obeširil mu'minin. Obeširil mu'minin. Kad su god bi muslimani bili mu'minuni, pobjeda je dolazila. Od bedra preko Murabita, preko Osmanlija do Gazi. A kad nema pobjede i nema pomoći od Allaha, onda znači da nam nedostaje ovaj faktor imana. I onda nam na kraju uzvišeni naređuje da budemo pomagači Allahovi, Ja ljudi nam kunu ansaru Vjernici, budite pomagači Allahu. In tansurullaha in surku. Ako budete pomagali vi Allaha, Allah će, Allah će pomoći vas. Ako sve ovo gore želite, pomozite Allaha Kao što je rekao Isa svojim havarijunima, učenicima, ko će mu pomoći? Mene ansari Allah. Ko će mi pomoći na putu kao Allah ili ko će pomoći Allahu vjeru samo? Ko će pomoći Allahu? Zašto ovdje? Zato što je bilo svega 12. Kako će oni pomoći iz Kad njih obavezuje, pa šta onda reći sa umetom Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam? Koji je polovina dženneta, stanovnika dženneta? Kad je pozvao 12 ljudi da budu pomagači Allahu i قال الحواريون نحن أنصار الله Svi su pristali njih 12, nije problem što ih je malo. I rekli jednoglasno, mi smo Allahovi pomagači. Pa je povjerovala skupina od Benu Israila, a skupina nije. Pa je Allah pomogao vjernike protiv nevjernika pa asbabu ovaj. I postali su mori i jači na noći. I pogledajte šta se desilo da danas kršćanstvo pored islama, iako iskrivljeno predstavlja velik dio čovječanstva. Sve bajagi u ime Isa Alisa. Gdje su oni koji se borili protiv Isa Alisa? Gdje brata koji je došao da riješi čovječanstvo od, od, od Isa, Isa, govore od Allahovi neprijatelja koji ubili Allahove poslanike. Gdje su njihove vjere? Pobijedila ih iz utopirana vjera. Kako da ih onda ne, ne pobjedi prava vjera da su slijedili oni koji u ime Isa Salama govori da su na njegovom putu, da su istinski slijedili njegovu vjeru. Ova sura, draga braća, od početka do kraja govori samo o tome. Kako da koračam jasno, iskreno, jedinstveno, da uzmemo radnijih naroda, da se pouznamo Allaha jer će On utrneti, jer će On pomoći svoju vjeru, neće uspjeti nevjerici da je utrlo svoju propagandu i da trgujemo sa Allahom subhanahu wa ta'ala bez šta treba u trgovini emanet nema kiša, nema varanja daj mi dati daj mi proizvod evo ti pare dobra i da to bude iz imana Allah i poslanika i kroz džihad i mecima i srcima znači, i životima. Danas ima muslimana koji su spremni da, da se žrtvuju. Oni drugi koji nisu spremni, kad bi samo učestvovali metkom, napredovali bi oni koji su spremni da se žrtvuju. Ali muslimani izostaju gore džihada. I kad vidimo uvijek kaže Allah Želešanu Ela inna nasrullahi karim Kula meta nasrullah Ela inna nasrullahi Kad će Allahova pobjeda? Kad će Allahova? Allahova pobjeda bliska Če je bliska subhanallah kad učiš ovo izgodine, ugodilo, a stanje sve gore i gore dođe sad da se upita. A, e ovdje je odgonetno. Odgonetno. Kažemo bešir il mumini. Zaista kad, kad se radi o pravim muminima, stvarna je, evidentna je i bliska je pobjeda. Do nas je, znači, do našeg imana, do našeg džihada, do naše iskrenosti, do našeg poklapanja dijela i, i riječi do našeg jedinstvenog safa. I ova se sura zove I ova se sura zove Vidite, druga se zove džuma. Dan džume je munafikun. Munafikun je telabon, samo obmanan na sudnjem danu. Prije toga mumtehine da, provje, da, da ispitaju muslimani, one muslimani koji im dođu, da ispitaju njihov Prije nje hašr, progon židova i sab. Jel sab samo u namazu? Na vjernicima je da zbiju u sap, da budu jedan sap. Danas su safovi razbijeni i puno je i puno je safova jedan okrenut ovako, leđu, onaj ovako, onaj ovako. I često su prostavljeni jedan drugi da je milion treba da su sav jedan iz jednog imama okrenuti jednom, jednom jednom cilju, imaju zajednički interes i svi trudovi koliko god je bilo su na kraju jedan tu, jedan čovjek. E sad ovim završavamo da ime ove sure sav, imajte kako simboliku. Molim uzvišenog da se češće obraćamo na ovu suru, iz nje uzimamo povuke, ja sam jedne noći do Lazanu učeći ovu suru, mnogo, mnogo sam više iz nje primijetio i da sam se tada obratio, bilo bi mnogo ovaj, korisnije, jer sad mene ne naupada i nije mi pri, prisvijesti mnogo što što mi je tada bilo. I mislio sam da ako dođe kogod mogu da snimi, da ovo moramo i ovo sam su to uradili, a priznajem da mnogo šta je osobno sada imamo. Molim uzvišnog subhanahu wa ta'ala da nam ne dozvoli da više propadamo, tonemo, dijelimo se, skrećemo, nego da se osvijestimo čvrsto stanemo na njegov put ispravimo sve greške koje su pri nama da nam on tome pomogne da krenemo naprijed. Mi, muslimani, s kraja do, na kraj, do, kraja svijeta. Amin. Allah je to kadar i njemu ništa nije teško. Salamu alaikum.